տարվա երկրորդ կիսամյակը։ Այդ առիթով բոլոր զորամասերում տեղի են ունեցել հանդիսավոր միջոցառումներ, որոնց ընթացքում անդրադարձ է կատարվել նախորդ ուսումնական փուլի հիմնական ձեռքբերումներին եւ բացթողումներին, նշվել են այն հիմնական խնդիրները, որոնք պետք է լուծում ստանան ամառային ուսումնական փուլի ընթացքում։ Հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկում նոր ուսումնաշրջանի մեկնարկային տոնական միջոցառմանը ներկա է եղել նաև Արցախի պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը։ Պաշտպանության նախարարը շնորհավորելով անձնակազմին խոսել է տարածաշրջանային արդի եւ հավանական զարգացումների, առաջնագծում շարունակվող լարվածության մասին, նշելով, որ բոլոր մարտահրավերներին հաջողությամբ դիմագրավել կարող են միայն պատրաստված ստորաբաժանումները։ Իսկ այդ առումով նոր ուսումնական փուլը հրամկազմի համար կլինի անձնակազմին ուսուցանելու հերթական հնարավորությունը։ Հանդիսավոր միջոցառումների ավարտից հետո զորամասերում մեկնարկել են մարտական պատրաստականության մարտավարաշարային պարապմունքներ, որոնք կշարունակվեն նաև առաջիկա օրերին։ Ստեփանակերտի ռազմամարզական վարժարանում ավարտվել է այս տարվա ընդունելությունը, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանն ընդունեց նոր ուսումնական տարվա սաներին։ Սեպտեմբերի 1-ին նախորդող այս շաբաթվա ընթացքում վարժարանի նոր սերունդը կանցնի նախնական զինվորական պատրաստության կատարելագործման գործընթացներ, որոնք նպատակ ունեն սաներին պատրաստելու վարժարանի առօրյային։ Անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով հրամանատարի տեղակալ մայոր Հրայր Բաղդասարյանի խոսքով, չնայած այս տարվա դիմորդների թիվը չգերազանցեց նախորդ տարիների թվին, ընդամենը 26 դիմորդ, սակայն նրանց ողջևորվածությունը մեծ է, զգացվում է ռազմական գործի հանդեպ սերն ու հետաքրքրվածությունը։ Այսօր նրանք կարամարսին համազգեստը, կոշկեղենը, կարեն իրենց այդ անհրաժեշտ ենթաոճիկները, այդ ատրիբուտները, ինչ որ պետք է համազգեստին, եւ արդեն այդ կսովորեն առաջին շարային քայլերը, առաջին կազմավորված դասակներ, վաշտեր, ծորաբաժանում, կծանոթանան կարգացուցակին, կարաշնորհեն ըստ կարգացուցակի սկսած երկացից մինչև քոն հրամանը տարերին կծանոթանան, մեր գործառույթներին կծանոթանան եւ կծանոթանան նաեւ դասախոսական կազմին, ովքեր դասավանդելու են իրենց տարբեր հանրակրթական առարկաներ, ինքնապատրաստում ինչպես է կազմակերպում, ճաշահանգիստը ոնց է կազմակերպում, այսինքն ունի ծանոթական բնույթ այդ մի շաբաթը։ Դրանից հետո արդեն կթողենք տուն շաբաթ, որը ինչպես ասեմ նախատեսված է նաեւ ասպետ խմբի համերգը մեր դիմորդների համար որպեսզի առույն անցնի հակեցած եւ ողանդակալից։ Եվ սեպտեմբերի 1-ից արդեն միտինգով կբացենք ուսումնական տարին եւ կանցնենք մեր ուսումնական նոր տարվա անելիքներին։ Ինչպես ամբողջ ուսումնական տարվա ընթացքում երկուշաբթի 8:30 ներկայանում են շաբաթ ճաշից հետո 14:00 վերադառնում տուն։ Իվանյանի սաների շարքերն այս տարի առաջին անգամ համալրվեց նաև աղջիկ դիմորդներով։ Մայրաքաղաք Ստեփանակերտից եւ Վանք գյուղից համարձակ աղջիկներն առաջին քայլերը կատարեցին ռազմական կրթություն ստանալու գործում։ Նրանց համար նախատեսվում է ռազմամարզական բոլոր միջոցառումները, իսկ դասերից եւ ինքնապատրաստումից հետո աղջիկները կգիշերեն տանը։ Աննա Ղուկասյան այսօր Նախորդին կայացել է Արցախի հայկի սերունդ հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ Շուշիում գործող Միասին հանուն Արցախի նշանաբանով հայորդիներ սկաուտական ամենամյա բանակումի փակման հանդիսավոր արարողությունը։ Ամփոփելով բանակումի արդյունքները հայկի սերունդ հասարակական գազམ་ակերպության նախագահ Արմինե Պետրոսյանը նշեց, որ իրենց գլխավոր ձեռքբերումը Հայաստանի եւ Արցախի տարբեր բնակավայրերում ապրող պատանիների ու երիտասարդների համախմբումն էր ճամբարային հավաքի շրջանակում։ Բացի այդ, արդեն 6-րդ անգամ կազմակերպվող բանակումը նպաստում է հայ երիտասարդների միասնության ամրապնմանը, ինչը նոր հաղթանակների գրավականն է։ Արցախի կրթության, գիտության եւ սպորտի փոխնախարար Արմեն Սարգսյանն իր խոսքում կարևորեց ճամբարի շրջանակներում մասնակիցներին մատուցված գիտաուսումնական ու հայրենասիրական դասընթացները, որոնք ճամբարի մասնակիցներին պետք կգան նոր ուսումնական տարում։ Բացի այդ, կարևոր են նաև մտաղ սերնդի մեջ հայրենասիրություն սերմանելուն եւ ամրապնդելուն նպատակաուղված դասերը, որոնք հայրենի ներսկաուտական ճամբարի առօրյայի մաս են կազմել այս ընթացքում։ Հայկի սերունդ հասարակական կազմակերպության անցած ուղին ներկայացրեց բանակումի հայրենասիրական դասընթացների դասատու Լորետա Սաղյանը։ Այնուհետև հիմնի ներքո իջեցվել են ճամբարում տեղակայված Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի եւ կազմակերպության դրոշները, որին հետևելը բանակումի ակտիվ մասնակիցներին պատվոգրերով ու շնորհակալագրերով ապարգևատրման արարողությունը։ Ճանապարհների նորոգումը Քաշաթաղի շրջանում առաջնահերթ խնդիրների շարքում է։ Բելլալալայանի անդրադարձը։ Քաշաթաղի շրջանի միջհամայնքային ճանապարհները քիչ թե շատ բարեկարգ վիճակում պահելու համար բարբերաբար կատարվում են փոսալացման, հարթեցման, խճապատման աշխատանքներ։ Այս օրերին բարեկարգման աշխատանքները ընթանում են շրջենտրոնից դեպի հարավ ընկած միջհամայնքային ճանապարհի վրա։ 10 կիլոմետր երկարության ճանապարհը միջև Աղանուս գյուղն արդեն բարեկարգված է, իսկ դա բավականին կթեթևացնի գյուղացու հոգսերը, վստահեցնում է Աղանուս համայնքի ղեկավար Արտակ Աբրահամյանը։ Այս ճանապարհը նախ առաջին ստրատեգիական խնդիր ունեցող ճանապարհ է եւ անմխար վիճակում էր գտնվում։ Շնորհակալություն եմ հայտնում մեր վարչակազմի ղեկավարին ամեն րոպե աջակցում են մեր հետ են, ճանապարհը վերին աստիճանի շատ լավ սարքվում է։ Վերանորոգման աշխատանքները նախատեսված են Բերձորից Իշխանաձոր տանող ամբողջ ճանապարհի վրա։ Առայժմ բարեկարգվել է միայն 10 կիլոմետր հատվածը, իսկ միջև Իշխանաձոր 45 կիլոմետր պետք է բարեկարգվի, տեղեկացնում է Արցախ ուղի Փակbaşıնի տիրական ընկերության Քաշաթաղի մասնաճյուղի Աշխեք Գարիկ Գասպարյանը կատարում ալայնացման աշխատանքներ, խճապատման աշխատանքներ նախատեսված է միջև Իշխանաձոր համայնք։ Աշխատանքներում ընդգրկված են 4 միավոր տեխնիկա, 4 վարորդով եւ 2 բանվոր։ Նախատեսված է այս փոքրիկ կազմով գործնավարտին հասցնել մինչեւ հոկտեմբերի վերջը։ Բելալալայան այսօր։ Ստեփանակերտի համար երկու պետական մանկապարտեզն ունի 12 խումբ, որից 7-ը միջին տարիքի երեխաների խմբեր են, մնացածը փոքրերի։ Ինչպես է անցնում երեխաների առօրյան, պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ 1983 թվականից Նինա Ղազարյանն աշխատում է TV2 մանկապարտեզում։ Տիկին Նինան նախ որպես դաստիարակչուհի էր աշխատում, այնուհետև փոխտնօրեն, իսկ 2013 թվականին նշանակվել է տնօրեն։ Սիրում եմ փոքրիկների հետ աշխատել, այս աշխատանքը ինձ բավականություն է պատճառում, ասում է Տիկին Նինան։ Ես գերադասում եմ ընդհանրապես ազնվությունը, բարությունը, եւ սիրտդ նվիրել մաքրությամբ լիովին ամբողջությամբ եւ երեխաներին եւ շրջապատին։ Երևի թե դա է իմ աջակցության գաղտնի։ Թիվ 2 պետական մանկապարտեզը հաճախում 600-ից ավելի երեխա։ Ընդունում են 2 տարեկանից մինչև 4-ը լրացած երեխաներ։ Աշխատում են գերծանրաբեռնված ռեժիմով, հավաստիացնում է տնորենը։ Մենք ծանրաբեռնված աշխատում ենք խմբերում ես նույնիսկ ախր տարի ասացի, որ եկեք ինչքան դիմումներ կա բոլորին էլ վերցնենք։ Թեկուզ շատ ենք դառնցան դառնած, բայց դա էլ կարող է մի պատճառ հանդիսանա, որ թողնեմ իր Արցախը մեր Ստեփանակերտու հեռանա ես որ տեսնում եմ պահանջարկելի շատ-շատ է։ Չգիտեմ, մենք կարողանանք արդյոք բոլորին տեղավորել մեր մակապատիզում, թե ոչ։ Նոր օրենքի համաձայն երեխաները 5 տարեկանից արդեն հաճախում են դպրոց։ Նինա Ղազարյանի խոսքով Անցյալ տարի մենք ուղարկեցինք զրոդասարանների երեխաները, դա մի քիչ մեզ համար այդ ավակխմբերը վերացվեց, ինչպես ասենք, էլի։ Երևի այս տարի նույնպես մենք այդպես կանենք, քանի որ այդպես է մեզանից պահանջվում։ Ճիշտն ասած, մի քիչ կարծես թե այդքան էլ լավ չէ, որ 5 տարեկանից ենք ուղարկում դպրոց, բայց մեկա որ այդքան պահանջարկը շատ է, չենք կարողանում բավարարել երեխաների ծնողների պահանջմունքները։ Թող մեր ազգը շատանան։ Ինչպես են սնվում երեխաները թիվ 2 պետական մանկապարտեզում, տնորենը ներկայացնում է օրվա ճաշացանկը։ Առավոտ կերել են իրանք կարակ հալվա, հյութ հաց։ Դա նախաճաշը։ Ճաշը քյուրթամսով, վերմիշելով հյութ, քերած պանրով, հաց, մածուն, պոմիդոր։ Դա ճաշը։ Իսկ ենթաճաշը կակաո կաթով եւ գաթա։ Ինչ վերաբերում է գեղագիտական դաստիարակությանը, Ունենք երաշտական պարապմունքներ, ապահոված եք մասնագետներով եւ երաշտական ղեկավարներով եւ բարուսույցներով, որոնք համապատասխան գործունեություն ունեն, ունենք ծիսրահանգիչներ, որոնք կատարում են ֆիզկուլտուրան, առողջ, թե առողջ մարմնում, այդ բոլորով մենք ապահովված ենք համապատասխան մասնագետներով եւ համապատասխան բարագաներով։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հովիկ Աբ รา համյանը Չինաստանի վարչապետի հետ առաջիկայում կքննարկի Իրան-Հայաստան երկաթգծի կառուցման գործում Չինաստանի ներգրավվածության հարցը։ Այս մասին բազե ամենամյա հավաքի մասնակիցների հետ հանդիպման ժամանակ նշել է վարչապետ Հովիկ Աբ รา համյանը։ Սեպտեմբերին կայանալու է իմ այցը Չինաստան, որի ընթացքում էլ Չինաստանի վարչապետի հետ քննարկելու ենք այդ հարցը։ Երկու երկրների նախագահների միջև վերջին ժամանակ Վերջին հանդիպման ժամանակ ձեռքի բերվել քաղաքական պայմանավորվածություն։ Այժմ պետք է տնտեսական առումով համաձայնության գանք Չինաստանի վարչապետի հետ երկաթգծի հետ կապված որոշ խնդիրների լուծման հարցում, հայտնել է Հովիկ Աբրահամյանը։ Նրա խոսքով հայ-իրանական երկաթգիծը մեծ նշանակություն կունենա Հայաստանի համար, որը ճանապարհ կբացի դեպի ասիական շուկա, կնպաստի ենթակառուցվածքների զարգացմանը։ Դա նաև մեծ հնարավորություն կտա լուծել Հայաստանից ապրանքների արտահանման խնդիրները, նշել է վարչապետը։ Հայաստան-Իրան բարձրավոլտ երրորդ էլեկտրահաղորդման գծի շինարարության ծրագրի աշխատանքների վերաբերյալ կոնկրետ փաստաթղթի ստորագրումը Իրան վեցյակ բանակցությունների ավարտից հետո առաջիներից մեկն էր, ինչը վկայում է, որ Հայաստանը եղել ու նոր իրողությունների դեպքում շարունակում է Իրանի համար մնալ կարևոր երկիր։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպանը հայտարարեց Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը, անդրադառնալով Իրան վեցյակ մեծ համաձայնագրի ստորագրումից հետո հայ-իրանական հարաբերությունների զարգացման նոր հնարավորություններին։ Եվ սրանով այն մտահոգությունները, որ Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների ռեժիմից դուրս գալուց հետո հայկական ուղղությունը կկորցնի իր կարևորությունը Իրանի համար, կարծես թե դուրս է գալիս օրակարգից, եւ Իրանն էլ կրկին կամք է դրսեւորում Հայաստանի հետ շարունակել համագործակցությունը, հայտարարել է Իրանագետը։ Հիշեցնենք, որ Իրան-Հայաստան 400 կիլովոլտ հզորությամբ երրորդ գծի եւ համապատասխան ենթակայանի կառուցման ծրագրի արժեքը մոտ 117.9 միլիոն եվրո է, որից մոտ 90 միլիոնը տրամադրում է իրանական կողմը։ Աշխատանքները նախատեսված է ավարտել 18 ամսում։ Իրան-Հայաստան 400 կիլովոլտ երկշղթա օթային գծի Հայաստանում կառուցվող հատվածի երկարությունը մոտ 279 կիլոմետր է։ Այն նպատակաուղված է Իրանի հետ էլեկտրաէներգիա-գազ փոխանակման ծավալների մեծացմանը, ինչպես նաև Մեղրիի հեկի շինարարության մեկնարկը, ինչը հնարավորություն կտա Հայաստանի նվազեցնել էներգետիկ ընդհանուր ծախսերը մինչև 2036 թվականը։ Կառուցումից շուրջ 40 տարի անց Մուսալեռան հերոսամարտի թանգարանում շինարարական եւ նախապատրաստական աշխատանքներ են ընթանում։ Թանգարանի անձնակազմը պատրաստում է սեպտեմբերի 20-ին մեծ շուկով տոնելու հերոսամարտի 100-ամյակը։ Այդ առիթով ամբողջությամբ փոխվելու է թանգարանի տեսքն ու ավելի քան 5000 ցուցանմուշները ներկայանալու են նորովի։ Թանգարանի էքսկուրսավար Լուսինե Ոսկանյանը նշում է, որ հերոսամարտին նվիրված թանգարանի ցուցասրահը վերածվելու է խորհրդանշական նավի, եւ հենց նավի տախտակամացում էլ ցուցադրվելու են մուսալերցիների պատմությունները։ Նավը Մուսալերան հերոսամարտում շատ խորհրդանշական է, քանի որ մուսալերցիները նավերով են փրկվել, եւ հենց այդ նպատակով որոշում է կայացվել հերոսամարտի ցուցասրահը ներսից վերածել նավի, որի վերևի հատվածում ցուցադրվելու են կարճամետրաժ ֆիլմեր հերոսամարտի եւ մուսալերցիների մասին, ասել է Ոսկանյանը։ Հիմնովին փոխվելու է նաև Մուսալերան հերոսամարտի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են ոչ մեծ անպամացություն, առանց ստեղումների եղանակ վարկյանում 5-ից 10 մետր հեռագությամբ հարավարեմտի անկամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 19-ից 23,